Alphonse niwe ari mu buhinga bw'ivyuma tubaramutse tubahe nikaze muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza amakuru nayo tukahera kuri zingingo nkuru nkuru abarongoye imigambwe mu burundi ngo ntibafise eh, umuco wo gushyira habona imigabo n'imigambi y'imigambwe yabo ariko ngo nuburenganzira bwabo bivugwa n'umuhinga mu bijyanye eh, n'imigambwe hamwe n'amatora radiyo y'isanganiro ikaba yatanguye kubashikiriza urukurikirane rw'imigabo n'imigambi y'imigambwe itandukanye ikorera hano mu burundi abakozi bishyirahamwe otope ridandaza amatike y'indege barasaba gutunganirizwa ni nyuma y'amezi amezi indwi yaheze bataronswa agahembo kabo umwe mu barongoye iryo shirahamwe arabahumuriza ko bagiye gutunganirizwa imbere y'uko kuno kwezi kurangira na bucanandi y'amagara y'abantu tuza kubashikiriza igice ca kabiri c'indwara yo kugumigwa kazi kuri radio isanganiro tungere tubahe ikaze hano makuru cyari mu bijanye na politique habarongo imigambwe hano mu Burundi ngo ntibafise umuco wo gushira habona imigabo n'imigambi yayo ku mugaragaro bivugwa na Denis Banshimiye ubusano umuhinga mu bijanye n'imigambwe hamwe n'amatora agasigura ko ico gikorwa gitandukanye no kwiyamamaza ngo kuko umugambwe eh, imbere yo kwemererwa ukora ubanza kwerekana imigambi yawo mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu tumukurikire abarongoye imigambwe ngaha mu gihugu ntibakunze cyane gushira imbere imigabo n'imigambi y'imigambwe bashaka gusa kuvuga kugira ngo abantu bumve umugambwe bakunde umugambwe mugabo ntibakunze gushira imbere imigabo n'imigambi ahandi umugambwe umenyerwa ku migabo n'imigambi icyo nicyo umugambwe uvuga kandi urabifitiye uburenganzira duhereye ku itegeko rigenga imigambwe ni ukuvuga kugira propagande politike kumenyekanisha ivyimviro bya politike n'imigabo n'imigambi y'umugambwe irarekuwe n'amategeko nicyo gituma ubwango banawumenye kuvuga imigabo n'imigambi bitandukaniye hehe na bijya twita imyiyamamazo itegeko rigenga imigambwe ingingo ya cumi na rimwe iraha uburenganzira umugambwe uwari wo wose kugira propagande politique kandi kugira ngo uwo mugambwe ushikiriza imigabo n'imigambi ndetse ushima rivyo kugira ngo umugambwe wemererwe utegerezwa kuba ufise projet de societe nicyo niyisi imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe ushobora kugira imigabo n'imigambi guca uyinyegeza ucuza kuyimenyesha abenegihugu kugira ngo babe baramenya uwo mugambwe akarusho uzanye ugereranije n'iyindi migambwe isanzwe ihari icyo bita naco campagne electorale imyiyamamazo iba mu gihe cy’amatora bijya ubwa mbere birekugwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bigatangwa kiringo kizwi hanyuma kandi muri kiriya kiringo ni propagande politique mugabo icibwira abenegihugu gihugu iti ingo tukiri mu bijyanye na politiki nyine umugambwe sana fodebu wifuza gushyira mu ngiro ingingo mirongo ine na zigize umugambi wari ufise eh, kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu bivugwa na Fenias Nigaba avugira uwo mugambwe hakamenyesha ko mu migabo n'imigambi y'uwo mugambwe ikindi twifuza gukora ni uko imigenderanire y'uburundi n'andi makungu twebwe twasubira kwisubiza uko yari imeze mbere bikarushiriza kugira ngo ubu bukene ubushomeri ibi bintu nta muntu akigendera uwundi ugiye nko mu rwanda baca bagufata bihere hamwe ubundi bube nyabagendwa hama dutere intambwe dutere tujya imbere ikindi twibaza twakora neza ni ibi bijyanye no kubyara ku buntu ibi bijyanye no kwiga ku buntu ibi bijyanye n'uko abakenyezi bafise imbanyi bakurikiranwa turabona ko uyu migambi ni myiza mugabo ku buryo babitoye bagashaka babishire mu ngiro batazi ingene biyumviriwe turabona ko bibagora ugasanga umwana agiye kwa muganga bakamuha ikinini cya paracetamol igice cya paracetamol bakavuga ngo bamuvuye kuntu kandi bagaca bamandikira ngo ugenda kuri farumasi twe dushaka ko tuzoyikomeza umuntu akishira akizana agashikiza ibyiyumviro byiwe atankomanzi kandi yaba mu mugambo utavuga rumwe na leta cyangwa ashigikiye leta ntihagire leta isubira kuja kwinjira mu itunganya ry'imigambwe kuko turabona ubu byarabaye akajagari kubera ibintu bya byanyakuri twe ibyo byanyakuri twe twobi tuzobifuta nta muntu azosubira kwita ngo nyakuru umugambi nyakuru nyakuri uzobaho ibyo ntituzobyemera ikindi naco ni iki kijanye n'amaradiyo n'amaradiyo turabona ko amaradiyo yigenga mu Burundi atari menshi kuko usanga n'aya ahari usanga ari amaradiyo akorera mu gihugu hagati mugabo ugasanga ntasamirana ku gihugu cyose kandi ugasanga amaradiyo ashaka gukomeza avuga gusa iby'ubutegetsi twe dushaka ko amaradiyo yigenga yuboneka hama abantu bakaronka uburenganzira bwo kumviriza iradiyo bashatse ugasanga amashyirahamwe ari mu kwaha kwa leta ibyo tubikureho kugira ngo yigenge nyene aba amashyirahamwe ashobora gukebura leta ashobora kubwira leta ati amara ibi biri biragenda nabi kosora afise ijambo ibyo ko mvuze bikeya mu migambi dufise turabona ko ari byinshi cyane mugabo byose biri muri za ngingo mirongo ine na zitandatu z'imigambi yasaba abanyafrodebe igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa kabiri nga mu gisagara cya bujumbura abajeje umutekano barafashe abagabo babiri aba rero bakaba bagirizwa kwiba eh, bakoresheje amatelefone na bwa buhinga bumenyi. uwita patiri Emmanuel ariko si umupatiri asanzwe ari inkozi y'ikibikora ibinyene vyo kwiba isanzwe mbere uno munsi ifungiwe mu mpimba yatelefonye rero umunyagihugu w'umurundi yitwa Bikorimana Jean Claude asanzwe aba mu gihugu ca Malawi amutelefona amubwira yuko ari Generale Ndayishimiye Evariste asanzwe arongoye umugambo uri ku butegetsi ngaha mu Burundi amubwira ati nashaka ko wowe uza ngaha mu burundi kugira ngo dukorane urudandazwa rw'ibintu by'inzahabu nyaragase kandi uze uzanye amafaranga amadolari ibihumbi mirongo itanu uyu munyagihugu yari muri malawi abiciye hirya no hino yasanze abo bantu bashobora kuba ari abasuma aca aragamburuka araza ngaha mu Burundi ashitse rero ngaha mu Burundi kubera kuko uyu yita Patire Emmanuel atashobora kuva mu mpimba ngo aze babonane bavugane uyu uyaciye amurangira abandi aca mubwira ati izi nizo ntumwa zanje abo rero barabonanye n'uwo muntu yaravuye muri Marawi abajijwe umutekano rero kubera kuko yari yavuniye akagohe baciye babafata bariko baravugana ivyo bintu bari kumwe n'abandi hari baciye biruka bakiriko bararondegwa amatohoza yimbitse kuri abo bakora buno busuma bwo ku ruyeri abandanye kugira ngo bose bafatwe kandi bashyikirizwe ubutungane maze babone guhanirwa ibyo ubwo bubisha birirwa barakora bwo kwambara abanyagihugu Tubananye n'amakuru mu bijanye n'agateka kazina muntu w'abakozi bashika 72 bishiramwe ridandaza amatike y'indege Otope baridoga ko bamaze amezi yababanduye bataronswa agashara kabo bamwe muri bo bamenyesha ko bamaze kwandikira amakete hashikane y'uburongozi bwa Otope basaba gutunganirizwa ariko biba imfa gusa Jean Marie Niyongabo umwe mu batanguje iryo shira amenyesha ko ikibazo kiri hagati y'abanyamitahe ariko ko bagiye kugitorera umuti Mireille Naomi nitegeka Agence do voyage Otop risanzwe ridandaza amatike y'indege rikongera rikagira n'igisata cyo gutoza amakori ku bidandazo kivuko gikuru cy’igihugu abakozi baryo baridoga ko haheze amezi ashikindwi bataronswa agashara kabo bakamenyesha yuko ubuzima butaboroheye kugeza zino saha ntituzi ikibazo coba cyarabaye muri entreprise boraba ku gahembo badufitiye yuko baba baraduhaye kugira ngo turonke n'ikiba kiratubeshejeho na cyane cyane yuko ubona bigoye eh, no mu mazu dupanze baradusohoye bamwe bamwe abandi nikibazo ikibazo ubu ntitukironka eh, n'amafaranga ya bisi yo kugira ngo dutonde ku kazi ku rwego rutwara iryo shirahamwe ntibahakana ko abakozi babo bamaze icyo gihe cy'amezi ndwi badatunganirizwa ku bwa jean marie niyo gutanguza iryo shirahamwe akongera akaba umwe mu banyamitahe amenyesha ko icyo kibazo kiri hagati y'abanyamitahe babiri batumvikana naho biruko uko arahumuriza abakozi ko vuba bidatebye bagiye kubaronsa agashara kabo twishinze ko ikibazo kiri mu minwe y'ababijejwe y'urwego ruri kuragira icyo rubikoze ko twabahumuriza yuko uku kwezi kuzohera amafaranga ugasanga yarabaye aronse ko urwo rwego rwa leta ruri kurabikora rurashaka ko abakozi bahembwa amafaranga yabo abanyamitahe bagahagarara baravugana ikibazo turondeye uwundi munyamitahe Hatungimana consolate yatumenyesheje ko icyo kibazo kiri ku rundi rwego rubijejwe Mireille Naomi nitegeka mu bijyanye n'amagara y'abantu naho abigeme batwara inda ah, Ah, muradutonge abigeme batwara inda batarakwiza imyaka no gwaruka ah, rwandura umugera wa sida ku bwinshi ibyo ni bimwe bihanze ugwaruka ah, rwo mu gisagara ca Bujumbura bikaba byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umuhanuzi mukuru w'igisagara ca Bujumbura hajejwe ivy'imibano ni mu gihe yari kwatanguza umugambi menya umenyeshe eh, wo kwigisha ugwaruka ku bijyanye no kwirinda kurangura amabanga y'abubatse batarakwiza imyaka amafaranga arenga gato miliyoni amajana umunani mu mafaranga y'amarundi niyo yandujwe eh, n'ubushikiranganje bw'umutekano havuye mu mande y'ukudakurikiza itegeko eh, rigenga eh, uruja n'uruza mu mabarabara bikaba byashyikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'umutekano mu gihe ariko ashyikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu ya Eh, mu gice cya kabiri mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano w'uruja n'uruza byo mu barabara igipolisi carakoze amasuzuma arenga ibihumbi bine n'amajana na mirongo n'atanu kitateguje aho amande angana n'imiliyoni amajana umunani zirenga gatonya y'amafaranga y'amarundi yaratojwe ku bari bahonyanze amategeko agenga uruja n'uruza rw'abantu mu mabarabara na cyane cyane mu kurenza umuvuduko canke mu kugira impapuro ziranga ingendeshwa zidakwije impapuro igipolisi kijejwe uruza n'uruza mu mabarabara caratororokanije amasanganya yo mwibarabara angana n'igihumbi eh, na mirongo itanu nane yatumye abantu ijana n'umunani bitaba imana amajana umunani na mirongo itatu na babiri barakomereka kuri ayo masanganya amadosiye amajana atanu n'icenda yarakozwe arashikirizwa ubutungane mu gihe amajana na mirongo umunani n'umunani agitohozwa twihweje ibiharuro ku bijanye n'amasanganya yo mw'ibarabara dusanga ayo masanganya yaragabanutse ugereranije n'ayibonekeje mu mezi ya mukakaro nyandagaro na nyakanga ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho muri ayo mezi abantu igipolisi cari catorokanije amasanganya angana igihumbi n'amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ivyo tukabikesha ingingo zibereye ziri mu itegeko shikiranganje riraba ibijanye no gufata no guhagarika no kwaka urupapuro rutanga uburenganzira bwo kugendesha ivyuma byaje gusahiriza itegeko rigenga ivy'amabarabara buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu hariho imiti kwa muganga bafashisha umuntu afise indwara yo kugumirwa mu nda bivugwa na muganga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zo mu nda angelique niyo kindi akavuga ko babanza no gukora ibipimo nk'ic'umusarani kugira baraba hanini icyo bibaha byavuye ko uwo muhinga akaba yari yatuganiriye muri bucanayandi heruka ko iyo ndwara yo kugumirwa batangura kuyikeka iyo umuntu amaze nk'amasaha mirongo ibiri n'ane hatajya ku mwanda mukuru abonera muco igipimo cy'umusarani ngo nica ahanini gikogwa kugira barabe igituma umuntu agumiwe mu nda muganga angelique niyo kindi yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zo mu nda akatubwira ko hariho n'ibindi bipimo bikorwa gake n'abahinga igihe iyo ndwara iguma igaruka ubundi hariho ibipimo bashobora gukora bidakunzwe gukorwa rwose na cyane cyane nk'aho iwacu bakubwira bati ufise iyo ndwara kugira tubone neza ko ufise iyo ndwara nayo gusohoka baca bakubwira bati reka turabe ibyo usohoka ku munsi bakaraba bagapima ibiro kuko baba bazi bati umuntu ameze neza yafunguye neza ategereza gusohoka nk'amagarama nganuko rero kenshi icyo gipimo kirakunda gukorwa iyo ari nk'umuntu afise iyo ngwara itashoboye kukira bagaheza rero bakamupimira ivyo yasohoye kuri ya masaha mirongo ibiri n'ane hama bagacurumva babipimye babibona baca babona n'ingene bimeze ko atamazi arimo umuhinga avuga ko umuntu ashobora no gukomereka aho umwanda mukuru usohokera igihe umugwayi abandanya agumigwa urumva amaze kuba amara iminsi adasohoka ingaruka mbi ya mbere nuko uko aca atinya gufungura umva mu gihe yatinye gufungura ingaruka ya mbere aca atangura guta ibiro iyindi ngaruka ya kabiri ni uko biba byanse rwose gusohoka bikanka guca aho byategetswe guca ugasanga asubiye kugira nk'ibyo kubigarura bicishije mu kanwa iyindi ngaruka ni uko biba byagomeye bikanka kubandanya bishobora gutuma hamera nk'ahasha aho ndi kumvuga nko mu mara aho biba biri mu nsogi hashobora guca hamera nk'ahasha rero naho wumva bica bituma rero acagiraye ubwabo babare bwo mu nda akavyimba mbere hari naho baruhira no kubabonamo bagiye bibandanije bigenda nabi kuko urumva haca habandanye hasha hakabandanye haha n'ahandi hama bigashobora gutera izindi ndwara zikomeye zituma mbere bategerezwa kumukora kugira babikureyo muganga niyo kindi amenyesha ko uburyo bwo kuvura indwara yo kugumirwa butandukanye hari imiti yo korosha canke gufungura ibiri burimwo imboga n'ivyamwa kugira umuntu akire yongere yirinde kugumigwa iyo ngwara barayivura hariho aho utangura kuvura kimwe kibitera hanyuma ukabona gutanga imiti hakaba naho ugira nk'imigenzi ngene umuntu yigenza umuntu yotegereza kujya dufungurira umubiri wacu gatatu ku munsi ukamenya ko uwo mubiri kurya ukeneye ivyo ufungura ucishije mu kanwa ariko uwo nawo ukoresha ukagerageza kugendagenda ukagerageza kuwukoresha kugira ngo imitsi n'inyama nazo zibe ziriko zirakora kuko nivyo bituma eh, za nsogi nazo zikora neza ikindi umuntu yokora yonywa amazi kwiye basi n'imiburiburi nk'iritiro n'inusu ku munsi umuntu eh, yofungura neza kurya kw'imigwi ijya migwi batubarira ine yo gufungura neza mugabo akagerageza gushiramwo n'ivyamwa n'imboga muganga Angelique niyo kindi hanura kandi abavyeyi kwitwararika konsa abana bakanaraba ivyo bafungura kugira babarinde iyo ndwara yo kugumigwa